Departamentian bediatzu industrialek josten die ardi ezne habusena, eran ahi beita hiutan hoita hamar miliu pinta gutigoa goa behea. Enterprofesionia sortu zenetik eznezionia beti ebendatzez junda, hatik ez tahala izan ezne giliak gutitzen zen beitia. Bi mila saspiehun bat ezne gile hatxarian egun mila saspiehun baizik ez li hama Kajik mila tona gaznae egiten da egun ardisaia enterprofesioniak kudeatzen du eta helbuia du ikustia sumatezne eta gazna ekoizten den eta merkatia nula duan. Geua nula ikusten edian e, galtegin deiogu Patrik Etxegarai ezne egilen ortezkaiai. Prezio horren atxitzeko biztan dena, hor da sormarka hor da, mena sormarka ebe egun lau mila tona gazena dira, e, parte bat da, e, eh, hiruetai bat dugu sormarkan markan eh, saltzen, Ena beste gainateko esne guztien dako ere, behar ginduke prezio bat seurtatu. Ez dakit nola behar dugu plantatu, benan gure antroprizek behar dute lehentasuna eman beti hemengo esneari. Zer nahi isaz, guai antropriza bakotxetan izan nendira erten dena organizazioan de produktor, er nahi du laborariak ilgarretat elkartuko dira eta negoziatuko dute eta esne kantitate bat beren antroprizekin. Horrekin beharko du antropriza guzietan eta zerbait egiten ahal bagindu denek elgarrekin departamentu mailan ono hobek iliteke. Bestalde, eitarzunen zaintziai beharrezkoa da eta hoi egiten da interprofesionian, agalaksiaz hunkik izan dia, ehun eta berrogei bat haskuntza bimila hamaseian.